أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأراقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم وبارك على خاتم النبيين صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين وبعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومسلم كد إمام أحمد سنلزي جدا ياكو بوش الحديث كما كاجة الله بصنيك عليه الصلاة والسلام u džennetu imaju mimberi koji su od zlata, na njima će biti ljudi i čija su lica nurli, zavidit će im i poslanici i Pa su pitali ashabi, a ko su ti ljudi, o Allahu poslaniće? Kaže, to su oni umul mutahabune fillah. To su oni koji se budu voljeli samo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Umul mutazawirune fillah. To su oni koji se budu zijarati ili samo radi Allaha Đelešanu. I oni koji budu sjedili Allaha radi. Ja vam prenosim tople salame od muslimana iz Vekše i okoline i upravo sam imao priliku da doživim ove tri stvari. Znači za kratko vrijeme da vidiš da te neko osjeća i da te voli jer ne znam da ima neka druga korist, a isto tako ti osjetiš da njih voliš, a prvi put i vidiš. Popio sa njima jednu kahu, porazgovarao o Allahu vjeri i zavolio je. Sjedio sa njima, zijaretio je, pa Allah subhanahu wa ta'ala dao te blagodati koje su spomenute u ovome hadisu. I zbog toga i ovo je od imana, a mi govorimo o imanu, da se muslimani vole radi Allaha Đalešanuhu, da se sjedi Allaha radi, znači u džamijama, i često naš narod, neki ljudi znaju kazat, pa vi ste malo prežestoki i nudite ljudima malo žestoko. Ne može to naš narod podnijeti. Ja sam sinoć, draga braću, sjedio sa nenama i dedama do 12. I da sam ja tijelo ostali do sabaha. Nena treba da sutra poleti za Ameriku, ali joj se ne ide. Hoće Nena da ostane do kraja, eto da bi zamolio Allaha Žešanu za njen put i tako dalje. Tako da, to je dokaz da kad se ljudima nudi vjera onakva kakva jest, a nadamo se da smo mi oni koji vjeru tumačimo onako kako ona jest prirodna, izvorna i prihvatljiva, onda još sam ja možda za bocu samo manje galamio nego u zadnjoj hudbi od na vas, ali Boga mi niko se nije pomakao. Svi slušaju i pitaju kasnije i nude keksa i kahve, što znači da im je bilo krivo, oni bi se razbježali. I na kraju su i para dali, kupili kaseta i knjiga, što smo odnijeli odavde, tako da to je dokaz za naš narod voli vjeru. Ja sam njima rekao, vi ste položili, a što se tiče posta, dosta našeg naroda posti. Ali šta je sa ostalim odredima? i o tome sam im govorio. Interesantno, ali alhamdulillah, ima našeg svijeta sukuda i vraća se naš svijet vjeri. Prijatno je bilo vidjeti mladiće koji su, a ako se mi smijemo zvati mladić, isto kao i mi, drže se vjeri Pogotovo su poslame neke koje znaju poput Nijaza, za šta ja znam, Bahrije i ostali. Neki, vas, neki od nje vas znaju, tako da su to fini momci koji rade, druže se. I što je još interesantno, takav jedan odnos između omladine i staraca nisam još vidio. Da jednostavno nema nikakve smetnje, da niko nikoga ovaj, ne ometa, momci neki ostanu poslije farda Zikre, nikakvih problema nema. Ja na početku sam počeo da ovaj u sebi vičem amin, kad oni iza mene, Boga mi to malo pojačaše, tako da sam im ja klanjao 33 rekiata i nisam to odavno klanjao, imam 10 godina, ali mi je bilo prijatno, zaista, ja mislim na kraju da sam ja oduljio, kažu, Boga mi Fendija, naš možda malo sporije od tebe klanja. Tako da sam se malo ko, neka Allah na pomoći. Za sahat i pet sam klanjao, oni valjda za sahat i nije A? Pa ja, šta A ja sam konto uvijek da ju pitam, hoćemo drže, pa se boju, ovaj, pošto smo prvi put zajedno. Tako da vam šalju u topli salame i ako voda, kažu bujrum u njihovu vekšu. Mi ćemo se još malo dotaknuti neki, jeli, ovaj, tačaka koje ugrožavaju naš iman ili ga potpuno znači brišu. A to je sljedeća stvar koja se ogleda u davanju ljubavi prema nevjernicima. Znači, davanje Elulala nevjernicima. Mi treba da znamo, draga braćo, da u našoj vjeri ima nešto utemeljeno što se zove Elulala u Mržnja i ljubav u ime Allaha Želšanu. Mi volimo u ime Allaha Đelešanuhu i mrzimo u ime Allaha Đelešanuhu. Kako kaže šehhul Islam, Ibn je svakog čovjeka volimo onoliko koliko je on blizak Kur'an i sunnetu. A odrećemo ga se u onolikoj mjeri koliko se on odrekao Kur'ana i sunneta. I ovo je najveća, ovo je najprevedniji stav. Jer mi nekada vidimo čovjeka, u našim očima on čini nekom muhalefu neki sunnet možda ne obavlja i mi njega odmah prekrižimo. A on možda u 190 sunneta bolji od nas. A mi zbog jednog sunneta koga vidimo da on možda nema ko sebe, mi njega ovaj prekrižimo. Pa to je zulum, to nije pravda. Nego čovjeka znači volimo onoliko koliko on voli Allaha Đalešanuhu, a mrzimo ga onoliko koliko se on jeli udaljava od Allaha Đalešanuhu. U pogledu znači nevjernika, mi njih moramo mrziti. To jeste, ne moramo mrziti one stvari koje nisu pokuđene islamom. Kad jede nevjernik teletinu koja nije haram, ne moraš ga mrziti. Kad spava, nemoj ga mrziti, to njegovo djelo ne mrzi. Kad ode na njim isto kupi sjeno da ne ne nemoj ga mrziti. Ali kad ganja krmaše da je zakolje, tad ga mrziš. Jel? Kad krene u crkvu, tad ti se pojede od muke, kuće tamo. izaziva Allahu u srčbu. Znači, dijela njegova koja su suprotna islamu, ta dijela moraš mrziti i ne smiješ nikako im ljubav poklanjati. Jer Allah Žešanu kaže min, minkum, fa minhum. Koji bude volio od vas, pa on je od njih. Što znači danas ovo što ovi sa jaračim bradama u arapskom svijetu daju podršku jeli, Amerikancima da s njihovih aerodroma poliječe na muslimane, oni su, jeli, ha entum ulaji tuhibbunehum, vola juhibbunekum. Eto vi nije volite, kaže Allah Žešanu, oni vas ne voli. Znači, je tebe kadrom ne voli. Ne možete nikako voliti. Nego šta se kod njega dešava tukija? Tuku on ima sa sebom, pa ti ovaj, slaže da te voli. Prodati se. Podmuče se poku pod kožu. A mi znamo naš stari svijet kakvu je vjeru imao. Nije on znao ove ajete hadise pretomašta, ali kaže sjedim kao piješ, a na drugom sjediš užak i on kakav Što ti ovaj misliš što kao pije, to jest što ti misli ovaj što sjediš na njemu, tako ti misli ovaj što mu kao šećeriš. Isto misli. I zato kaže poslanik Ali Salatu nikad se neće židom osamca muslimanom da ne kaže, e da mi ga je sad priklati. Nikad, to je njemu, to je jednostavno sastavni njegov dio. I normalno, kogod jede krmka, mora tako podobivati, jer krmak jel, zna da pojede svoje madunče. I jede neđaset i tako dalje. Ovaj, zato nam je Allah rešanu i zabranio to da jedemo. Inna Allah la jehdel kao Allah neće uputiti nasilnički narod na pravi put. što znači nama je strogo zabranjeno da uzimamo nevjednike za svoje prijatelje. Da jettehid il mu'minuna il kafirine eulija min duni il mu'minin. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقا kaže nećeš naći da vjernici uzimaju nevjernike za prijatelje pored vjernika. Pa ko to uradi, nema kod Allaha ništa. Osim ako se jeli, poboji i povrati se Allahu bareke wa ta'ala. Allah vas upozorava na sebe. Hoće reći Allah da to djelo, pazite se šta radite. I zbog toga vjernik mora svojim djelom pokazati, znači da čuva svoj iman, da voli one koji su u okviru imana. I ovo je, jeli, poruka nama koji imamo još uvijek problema sa nacionalizmom bosanskim, albanskim, turskim, arapskim i tako dalje, da se toga, da se toga moramo kotarisati. Da moramo biti iznad toga. Ako budemo iznad toga, onda nije problem ti zoveš Bošnjak, ovaj se zove Albanac, onaj Japanac, nije problem. Ali ako to bude vodilja, onda je, onda je problem. Jer poslanik Ali Salatu je kazao, ostavite nacionalizam, jer to smrdi jer to smrdi. I zbog toga, kada su zloupotrebili Ensari i Muhađiri ta imena, on je kazao, o muhađiri, o Ensarije, čemu to pozivate ja među vama? Zar se to džahelijetskim stopama vraćate? Jeli pa su onda plakali jedni i drugi. Ovaj. Ili kada je Abu Dhar kazao Bilalu, ti si sin crkini. Pa mu je kazao poslanik ali sratu wasalam, ja ebadar, ma zale fike al džahirije. Još uvijek od teba ima džahirijeta Ebu Zer. Još Ebu Zer bio jedan od poznatija sahaba po takvaluku, zuhdu, ali kaže, još uvijek ima kod tog nacionalizma. Jeste ti si ovaj, tamput, a ovaj je skroz, Bilal je čokoladan, Allah ga tako ustorio ali ne smiješ ti njega ponižavati. On je Allahovo stvorenje, moraš ga poštovati. Zašto? Zato što je u okviru jer imana. I to je mjerilo koje vlada među vjernicima. Sljedeća, draga braća, stvar koja može čovjeku narušiti islam jeste izlazak iz pokornosti poslaniku, ali i salatu u Jer danas vi znate da ima dosta ljudi koji daju pažnju šehu više nego poslaniku ali salatu salam. Pa ako šeh kaže treba šumara da jedeš, on ne kaže, jel to poslanik potvrdio, pa da samo nastavimo žvakat, nego šeh rekao, tu je veliki hikmet, to ne treba pitati što je ili kako je. Znači, mi treba da znamo da svačiji govor, ovdje ga se uzima i jeli, dodajemo, oduzdaje, jeli, uzima se i odbija osim govora, kako je kazao Malik u Medini, osim jeli, od, o sahibu hadel kabr. Od stanovnika ovoga kabura, to jest od poslanika ali salatu islam. Ko od njegovog govora oduzme ili doda, nek se dobro pripazi. Nek se dobro pripazi. Ome jebtari gajral islami dina, tale yukbala minhu wa huwa fil ahirati min lahasiri. Jer ko, ko bude tražio neku drugu uputu mimo islama, ona mu neće biti prihvaćena i on će na ovome svijetu od upropašteni biti. Sljedeća stvar koja narušava iman, draga braće i poštovane sestre, jeste okrećanje leđa islamu. Okrećanje leđa imanu. Ovo što smo mi uradili pa nas ovaj, strefio sivet koji nas je stretio po Bosni i po Balkanu. Jer Allah dželle kaže: "Omen araba an zikri fa inna banka." Ko okrene leđa Allahove uputi, Kur'anu, njemu je ponižen i tjesan, i tjesan život. I zbog toga uvijek kad se insan okrene da Allahove upute, da će mu Allah Želešanu poniženje još na ome, na ome svijetu. I zbog toga nema odbora za muslimana dunjaluku. Obožavamo Allaha Đalešanhu konstantno u svim halovima i nema pravljenja nekakvi ovaj, pauza kao što se dešava kod mnogih muslimana. Klanja, klanja, pa odjednom uzme nekakav godišnji odmor što se tiče namaza. I petogodišnji. I onda opet kaže, pa vakad bi opet bilo da ja pokušam ponovo. Jel? Zato kaže poslanik ali svatu onaj ko se ko uradi grije pa se pokaje, pa ponovo uradi grije pa se pokaje, pa on ponovo uradi grije, pa se to kao onaj koji kaže gospodaru, ja bi se sa tebom igrao. Koji izaziva Allaha Želešanu na igru. To je bila osobina židova. Oni su izazivali Allaha Želešanu se sa njim pohrvu. A kao da se, jeli, ovaj, i smatruju svoje vjeri da ima dan kada mogu njihovi, znači, ruhbani, njihovi sveštenici, njihovi predvodnici, da mogu taj dan da nadjačati Allaha Đelšanu, kao to je dan u kome Allah Đelšanu, jeli, nema snage. A mi kažemo, la haule, la kuvvete, illa billa. Često čujemo naš narod, ono što kaže, la haule, la kuvote. Nema niko moć ni kod Allaha, za kod ljudi. To isto ga bi rekao, la ilaha, nema Boga. Ali kažemo, illa Allah, osim Allaha. Tako isto moramo kazati, la haule, kuvote, šta? šta? illa Nema snage ti moći osim kod Allaha Đelešanu. Znači sva moć. Annal kuvata lillahi džemija. Sva moć koja postoji u stvari, to sve Allahu pripada. Jer ti si vidio kad ti utrne ruka, ne mereš isto ko da je to nekakav komad mesa, tako je to nekako, subhanallah, jedva čeka da se vrati krv, ne možeš nikako sa njom. Znači sva je snaga kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a on nama dao malo, moramo poniti 100 kila, tri veće cementa i ko bude puno i to dizo, morat će, jeli, ovaj, u krevet. A ko bude, znači, kišma trans, neće dugo. Sljedeća stvar koja ugrožava, draga braću, naš islam, jeste, znači, preziranje nešto nečega od onoga sa čime je došao poslanik ali i u osalam. To jeste da čovjek nešto mrzi od propisa s kojima je došao poslanik ali i u Osalam. Znači, ne smijemo ništa mrziti. Što meni kaže jedan musliman, ma kaže meni da tako fino stoji brada, ja bi odmah pustio. Pa nije to radi finog stojanja, neće niti nikdo otići, ne boj Ona će tu biti na i drugi meni ovaj, ja ga objeđivam kako treba klanjati, pa kaže, zar ti nisi ovaj čito da Allah voli čistoću, hoće on kazati, meni ja strvam sred, tako dalje. Ovaj, eto malo kako sam ja to zarastu. Jel? Znači, to je indirektno, znači, ovaj, prezranje nečega od, od islama, prezranje nečega od druga sa čime je došao Allahu poslanik ali salatu A da ne govorimo kad pa bi dirnuo tamo neke stvari. Evo naša braća Turci. Kod Turaka je, ja ću ovo kazati, pa neko u bosanski zatvor, u kafe dom. Kod Turaka je normalna stvar da muslimani žene teče i anžiće. Normalna stvar. A kod nas, kad bi to insan uradio, pa bio bi mušnik veći od faraona. I ne samo, ne bi ga ostavio na miru, jedna boša, ubili bi ga. Obisli bi ga za primjer da bude, jel? Jer zato što mi slijedimo kršćanski običaj. Kod kršćana se ne ženi ni bližnja, ni daljna rodbina. Evo naše daše turaka, 150 nastav brže od nas klanjaju, ali to razumijem. To znači razumijem. I sada, ja sam dosta ovako sa pobožnim ljudima razgovarao, oni sami nametnu tu temu. No kaže, ove vrućine kod nas, kaže, u Bosni na Balkanu, sve ste vi, kaže, omladna za Što? Pa kaže, drugačije klanjate, pa došla otuda ona vršina. Ja. I kaže, počeli ste govoriti kako se rod mora ženiti. Zato, kaže, ovaj, u Turskoj oni zemlje tresi. Ma zemlje tresi se zbog širka, i zbog kufra, i zbog ismijavanja Kur'ana, i odvajanja vjere od države, i tako dalje, i tako dalje. Ja. E to je, znači, bezrati bilo šta od Islama, što je utemeljeno u Islamu, ne smije čovjek sati izlazi iz imana iz okrilja imana. I čovjek mora da vodi dobro računa o tome. Jer Allah ono kaže Zalike bi ennehum kerihuma enzala Allahu fa pa a'malahum. Kaže, to je ono što su oni prezirali od onoga što je Allah objavio, pa je Allah poništio njihova djela. Znači, ti prezire bilo šta od Islama, Allah ti poništi sva tvoja djela. I zbog toga nema prezira. Preziranje je kufra, i onoga što je suprotno islamu. Može biti kod čovjeka da ne zna i da kaže živ bio, ne se zapetljale te žice oko tog propisa, ti to meni malo raspetljaj. Raspetljaj kako je to, šta je to? Pa mi možemo kazati tako je to hukum, a mi ne moramo to raditi. Jer ima i hadisa koji kažu harbi nikah, žente se iz i tako dalje. Sahih hadis. Jel? Tako da to nije nama niko naredio da mi to moramo, ali ako se to desi, jel? Ili primjer radi opet i zavod će otići u zatvor, možda je ovdje Švedskoj. Razumijete li? Danas musliman kad pokuša da ima više od jedne žene, svi vjernici koji padaju lavu na srđu skoče na noge. Kaže, jesi ti normalan? Jel? I čak ima muslimanki koje sam ja čuo šta pričaju. Kad se nametne ova tema, a to isto tema, ne mora mi to raditi, a ne smijemo to negirati. Da ima u islamu. Pa kažu, meni je draže da moj ode tamo i se prohoda, ali da mi je ne dovodi kući. Znači, priznaje zinaluk, a negira više ženstvo islamu. Nemojte shvatiti da ja sad nagovaram nekoga na više ženstvo. Čuvajmo mi šta imamo. Jer ima ovdje da se nadoveže na ovu, na ovu ovaj, temu. Kaže jedan od muslima na zapadu tijelo da oženi jednu udovicu iz Bosne koja imala djecu. Pa žena ga ispita fino, mi smo svi jaki na priči. Kaže, imam ja još jedno dobro, on je falio kako to dobro djelo je tima, pomilovati, imaju hadisu o tome, jel drince o pjetinskoj porodci. Pa njemu žena kaže, nije problem, ti nju dovedi, ali da mi tebe opremimo u još jedan, a ili bolji posao. Da te pošaljemo u Bosnu, da ne pivaš i ti više, odo i ja majko Bosnu brani ti, nego ideš i ti, nek majka dođe vamo, a ti idi brani Bosnu. Pa kaže žena, subhanallah, pa ovaj, hajmo mi metkom pomaga, znaš da Allah Žešanu kaže puno Kur'anu i metkom i metkom. Pa dobro, hajde ti, ako već hoćeš ti tolke i baditi se vape, vidi malo, ovaj, tamo že, jeli ispod nogu i pojiš glava. Tako da, znači, trebamo, kad zagovaramo neke propise, da budemo spremni na sve. I na polu tešku i na tešku kategoriju. Onda takvom muslimanu za Allahovu pomoć treba sve olakšati što je Jer zato kaže Ebu Bekr radijallahu ta'ala ko bude tražio živ, smrt, će mu se život. Ko bude tražio iskreno da umre na, na Allahom putu, taj se na živci. Jer Selefi su jednom, kaže, kolika je tvoja nada? Pa ovaj rekao, kaže, ne dođe ni jedna godina, a da ja ne pomislim, evo u ću godinu umrijeti. To mislio nešto aman zaman, ovaj, imam kratku nadu. Drugi kažu, boj se ti Allaha, zar ti čitavu godinu planiraš živjeti? Drugo i šta je tvoja nada, kaže, ne dođe ne novi šahar mjesec, a da ja ne kaže, e, vjerovatno u njemu će ja te Opet osuda, kaže, ti normalan, pa znaš li ti da čovjek svaku noć kad ustane kaže, alhamdulillah illa bi ahjanana, badama ematena, o ilaihim nošur, gospodaru, tebi hvala, Hvala Allahu koji nas je proživio nakon što nas je bio usmrtio. Njemu je povratak. Znači ti svaku noć umreš, pa možda jedno jutro ne ostaneš, ne ustaneš. je trećeg šta je tvoja nada u život, a on zaplakao. Kaže, ne dođe, u stvari on je kazao, čemu da se nada onaj čiji život nije u njegovim rukama. Znači ti ne moraš niti jedan truk, ne moraš ti predavati u smislu kako te čovjek ganja, Melek će tebe razdušiti bez ikakvih tvojih nekakvih reakcija. Ti se precni, skup se, sakri se, zavuce u kakvu god hoš rupu. Onaj to mi želi naći tebe melek smrti. Ne mereš nikako znači pobjeći. Sljedeća stvar da jeste sihar. Kaže onaj jedan bosanski glumac kad hoće da ovaj trepane ove komuniste, komuniste političare kaže Bosna je sihr u koji se ne smije dirati. Znači, sihr je stvar u koji se ne smije zaraziti i u koji se ne smije dirati. Znači, sihr, bavljenje, mi smo to napominjali, bilo kakvi od sihra čovjeka izvodi iz imana. Pogotovo su ovdje strogi hanefijski učenjaci. I kažu da je saher, znači sihrbaz, s tim činom bacio grah i bacio svoju vjeru. Pogledao u filđan, pogledao u kufar salio strahu, salio se ovaj u džahennem. Nema više u njemu imana. I takav se po islamu ubija. Takav, znači u islamskoj državi se ubija i ne klanja se za njega. Uzmejući ajet u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرْ وَلَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ Kaže, ni dvojica, ona dva meleka, Harut i Marut, nisu podučavali nikoga dok im nisu rekli innema nahnu fitnetu fela tekfur. Mi smo vama iskušenje, pa nemojte kreatri postati. Ovo je Allah nama dao da vas iskuša, da, da mi vas iskušamo preko ovoga. A čovjek je takav, vraćao po prirodi, voli da čačka. Stalno bi on volio da zna šta ima vamo iza ove daske, šta je vamo stavljeno. Jel? I zato Allah rešano kaže, ja ma'šar al džinni ins, إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بالسلطان O, jeli, skupine ljudi i džina, ako hoćete da prodvete u nebeske jeli, sfere, pokušajte, a neće to, nećete to moći uz veliku, osim uz veliku snagu. I zato ono kad mi vidimo da padne zvijezda, nije niko umro, ne bojte se. To su komunisti tako vjerovali, ateisti. Nego meleci gađaju džine te koji dolaze da prisluškuju šta Allah izdaje njima naređenja. I zbog toga džin laže, prvo ti ide unazad, pa kaže naprio si kuću u prnjavoru sa četiri vode, bio si tad i tad u Sarajevu, pojio si ćevape ovdje, kažeš kako zna, da, i da, i Znaš, i onda kaže bubne tu budućnost, pa potrefi nekad, nekad promaši, i onda čovjek kaže ovaj sve zna, gotovo je. A mi znamo samo da ima jedan koji je El Alim. To je Allah subhanahu wa ta'ala. Onaj koji sve zna. A mi smo neki tuvejlibi, ulema, znači nešto znamo od onoga što nam Allah dadne. I vidjeli ste kakvi su mozgovi ljudi. Neko čitav život hoće da bude hafiz, da bude hafiz. A neko se samo malo potrudi i bude hafiz. Znači, zavisno kako je kome Allah Đelešanu dao od te svoje blagodati. I zbog toga se čovjek mora, znači, čuvati svi vidova Oma kefara Sulejmanu, velakinne šejatine kefaru i uallimune nase sehar. Nije postao Sulejman kefe, nego su šeitani postali nevjernici učeći ljude sihru. I zato to je mutevater nauka koja se prenosi. I naš narod doskora i dan danas kaže ima neki stari čitav, prljav plaho, umazan, kaže, u njemu se vjerovatno nešto tamo nalazi. Pa je kod nas bila, jeli, logika što je god starija knjiga, to je sve ovaj bolja. I što je prljavija i umazanija, veli, to je vjerovatno ima neki ovaj posebni znakovi tu, da mi moramo znati šta će biti u budućnosti. I zato je iman, mi vjerujemo u gaib. Ali vjerujemo u gaib samo u informacije koje nam je došle od Allaha Đerašanu i njegov poslanika, ali je salatu a nikako od neki ljudi koji su okokće prljara, kamo ono u srcu i u duši. Jer vi kad dođete kod baza, guma nekakvi, zmija nekakvi, auta nekakvi, i rekao on je i hančar i vulkanizer, i stolar, i poljoprivrednik, svega on nakupio kokće. Jer mora on rante te oni stalno mora da jedu. I džini mogu više pojesti ljudi. samo jedu, kostiju nekakvi, svega on ima donesteo kokće. E moraš onda vidjeti kakva mu je duša, jer nije, braćo, šala da insan izvrši nužda na Kur'an. To može samo onaj koji je kafir od glave do pete. A neće džin slušat ako mu nećeš dobru džiziju platiti. Ako mu dobro nećeš haramuša uraditi griha, on neće da sluša. I zbog toga je sihr kufr. I zbog toga znači, je to suprotno imanu i trebamo se čuvati i po noći i po danu. Da vas Allah Đelšanu pomogne i da nas sačuva, da naš iman bude, da naš iman bude potpun i da bude sačuvano svi ovi stvari koji ugrožavaju naš iman. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Inženjeri, ste vi čuli šta Dino pita? Znači, to je stvarno problem baš ovdje. A to je, Nemojte stojati, nismo na autobuskoj. Je starijeho. Teže su. A to je problem. Vi ovdje imate švede, ostale nevijenike. Kako se postavlja prema njima? Kao što se oni postaju prema vama. Jeste vidjeli? Nećete šved zovati lako na kahu. Jedino ko će ti neku da od tebe uzme para, ili da ti svoju vjeru ponudi. Znači, hoće da ti dave, ti tate zovni. Kaže, kod nas je sutra nekakav tamo praznik, dođi mi. Jeli? Ili neka žurka, dođi sa ženom da se upoznajemo. Kaže, ošao Bošnja čistio kod šveda kuću i šved ga pozvao, kaže, večeras imamo sjelo kod mene, pa dođi sa ženom da se upoznamo. A to je u stvari razmjena žena. Kad je vidio čemu je stvar, kada je ženo vježba kući. Vježba ovi što nam glume da su fini. Bove nisu fini. Toliko životinja nema takvu. Jel? E, zbog toga i ti njega kad pustiš u kuću ili kad ga zovneš, onda moraš imat nijet da mu nudiš islam. Polako na kaškacu. Ne moraš ti odmah reći, imanski šartovi su, slušaj me dobro. Islamski šartovi je ponovio za mnom, ne ne, ali indirektno da, ovaj, da počneš sa njim, znači da radiš. Da mu kažeš kako se zove tvoj Bog. Malo ga zabrineš ga. Pa što nosate tebi te krstove? Što vam popoju praštaju grijes? Grije. Obje, nek ti priča, on nek ti bazi, pa ćeš vi kao se oznoji, ne zna, na kraju će reći, ona, pa, ja sam u zavu, ne znam što ja sam. E, e onda ti kažeš e, sad ja tebi imam šta objasniti. Kaže, bio jedan ovaj, musliman, jedan doktor je ošao Njemac u Somaliju. Oni uvijek bace neku patku. a zvali su to, razumijete li, borba protiv sljepila. Tamo ima dosta ljudi, oslijepi. I onda oni kažu, doktori bez granica, idu da se bore protiv sljepila. A u stvari, oni su njihovi misionari. Kršćanski. Pa jedan Mohamed radio sa tim doktorom i zove njega kući. Ovaj, a babo njegov sitnik je plaho dobro znao engleski jezik. Pa kad je došao doktor prvi put, njemu je odmah dedo pukao dao. Odmah mu počeo, samo mu citirao šta Kur'an kaže u o Isau, jer oni njega obožavaju, neki kažu da je Bog, jer da voli slušati o njemu. Jel? Pa drugi put, pa treći put, tako da je doktor sam četvrti put došao. I rekao, dide, kako ja mogu musliman biti? kad je vidio kakav je ahla, kad je vidio kako su se oni postavili prema njemu, kako su mu lijepo objašnjavali. I zato se ila rabbi kad bil hikme poziva na, na put svoga gospodara mudro, kaže islamski mufesiri, da se to odnosi na ehlul kitab. Znači, muslimana zoveš sa sobom ako neće, ali ne smiješ kršćana sa sobom. Njega moraš uvijek mudro, fino, nema prisile u vjeru, ali Boga sa mujom ima prisile. Kako nema? Stari ljudi kod nas, nije znali klanjati, nije klanjati, nisi znali jesti ako nije klanjati. Zadnji u kašku gore bilo oni jel, ovaj, grede, je kašku gore, ti kažeš daj ti 30, škadaš, a klanjati. Da ja 13 puta srknem čorbe, pa klanjaš, nije problem. I pravilo je kod njih bilo, ako nećeš klanjati, neš nijesti. Pošto probaj kazni svoje tijelo, kad može kazni svoju dušu. Pa su ljudi pristajali da klanjaju. I zbog toga, znači, treba voditi računa sa njima da mi ne osjetimo ljubav, aman svet došao nam ukrić, događaj dana, jel? Nego da ovaj mi, znači, kad nam već dođu, a oni nam ne dolaze često, kad nam dođu, da im fino spremimo čorbu. Jer da iskuhamo na brzinu, fino, kulturno, i da ovaj, ja sam tako jedne prilike imao, ovaj, došla jedna ovaj, žena, ona ti je predsjednik Jehovni svjedoka u Beču. A žena je od jednog našeg krajišnika koji ne zna sam od Beča dođe ga ona dovede kuću, on ne bi znao sam doći iz Beča. Ja. On je išao sam je vozom prije i sad je ona vozi auto, pošto ne ide više taj voz. I ona ti je, a uvijek kad ona dođe u to selo Ubušin, kad dođe, ona govori kako ona nema ništa protiv islama, protiv kako ona voli sve religije, tako dalje. I bila je tu jedna sestra muslimanka, koja je ovako obrazovana, i ona njoj rekla, e, pošto ti čito vrijeme nas satre sa tom pričom, kako ti voliš Boga, kako ovo, kako ono, što ne bi pala na sežde i završen problem? O, kaže, ti si gruba. Pa ti mene direktno pozvao islam. Jel? Jel? A jel ti nas pozovi u to pa kažemo da nećemo, jel ti nama reći da neće pa da više ne pričaš kako si fina i tako dalje. E tako i mi, znači, trebamo njih pozivati u islam na normalna, fin, kulturan način.